Dobrý podvečer, milí priatelia, počúvate Rádio Slobodný vysielač, počúvate reláciu Okno do duše a dnes pravidelne, nepravidelne, tak keď máme 17 hodín 30 minút, a viete veľmi dobre, že nie som tu sám a dnes budem mať opäť hostia. Vždycky, keď je 18. hodina, tak e, som tu sám, dnes je 17 hodín, teraz v tejto chvíli 17 hodín a 32 minút a mojim ho ďalším hostom, alebo tradičným hostom je znovu môj obľúbený host, <laughs> inžinier Dušan Lukášik. No ale kým sa k tomu dostaneme, tak e, chcem vám povedať takú E, zaujímavú vec, tí, ktorí ma počúvate práve teraz v tejto chvíli, či už je to e, live, alebo je to potom e, z archívu, tak chcem povedať, že táto relácia je už 300, 300. No vidíte, ako to rýchlo uteka. Takže z roku 2013, 14 februára 2013 začalo vysielať Rádio Slobodný vysielač, no a ja tu mám, mám tu čest byť eh, pri tomto rádiu už celých, koľko je to? 13 rokov, 12 rokov. No a naša relácia Okno do duše už má 300 vysielanie. A pravidelné vysielania som rád, že aj vy v tejto chvíli môžete byť pri tom, pretože takáto vynimočná udalosť sa nestáva každý deň. Takže vitajte pri tejto relácii, vitajte pri počúvaní Rádia Slobodný vysielač a ja verím, že môžeme na budúce naštartovať ďalšiu tristovku. No aby sme boli skromní. Že to tak aj môže byť. To je ešte ďalších 12 rokov, no tak dúfajme, dúfajme, že to, že to vydržíme. No ale spravili sme hneď pri 300 nejakú chybu. poslucháči, počúvate rádio Slobodný vysielač, počúvate reláciu Okno do duše a pri mikrofóne aj za mixážnym pultom. Tak ako som povedal pred chvíľočkou, doktor Zevčo a psychológ, no a ja som bol taký unesený eh, tým, že naša relácia má už 300 vysielanie, že <laughs> som zabudol zapnúť naše nahrávanie a v tejto, e, v tejto chvíli už to môžeme zopakovať, takže ešte raz 300 vysielanie od roku 2013, 14. 2. 2013, ako mi bolo pripomenuté, tak takto vysielame. A môjim tradičným hostom je aj v tejto chvíli inžinier Dušan Lukášik. E, Dušan, vitaj a nech sa ti páči, môžeš pozdraviť našich poslucháčov. Ďakujem pekne, prajem príjemný večer všetkým poslucháčom. No a Jozef, tebe gratulujem k takémuto okrúhlemu výročiu. No, som tak trošku poctený, že práve na 300. výročie si ma pozval do tejto debaty, aj keď sme to mali nejak predbežne dohodnuté, ak sa pamätáš, pred 17. novembrom sme mm -hmm. si mhm. povedali, že sa stretneme a skúsime porozprávať, či tie indície, ktoré sme si vtedy povedali, či sa naplnili nejakým spôsobom alebo nie. No a tie sa naplnili, pretože 17. novembra premiér ohlásil uh, takú ďalšiu iniciatívu alebo pridelil úlohu, ktorú uh, verejne oznámil uh, na tom stretnutí v Nitre Uh, Eh, ministrovi spravodlivosti a ministrovi vnútra, aby znovu prešetrili eh, vraždu eh, pána Kuciaka a jeho snúbenice. Takže presne o tom si ty, Dušan, aby sme mohli veľmi presný, hovoril, že takéto niečo môže byť. No a tvoje indicie, alebo naše indicie, o ktorých sme vtedy hovorili, sa naplňajú. Takže ešte raz vítajte pri našej, pri našej relácii Okno do duše a dnes budeme mať pomerne zaujímavú, alebo veľmi zaujímavú tému, ale s Dušanom je to vždycky tak, ale pre vás ešte kontaktné údaje 048 381 0101 je naše telefónne číslo, nech sa páči, môžete nám volať, ak akúkoľvek otázku na tému, ktorú práve budeme preberať, alebo nám môžete povedať aj niečo iné a my sa uh, veľmi radi k tomu vyjadríme, ak budeme vedieť. No a potom to, čo veľmi radi robíte, tak radšej nám píšete a to je studio zavináč slobodnyvysielač.eu SK. Tak nech sa páči, počúvajte reláciu Okno do duše. <clears throat> Dnes je taká zvláštna situácia, veľmi dobre viete, že čo sa deje e, na Slovensku, čo sa deje e, v Európe, konkrétne na Ukrajine, že sa tam dohaduje, dohaduje mier, nejaké podmienky, nejaké úlohy, ktoré si e, stanovili aktéry celého tohto procesu, procesu nastolenia mieru a či je to tak alebo onak, to sa dozvieme len o pár dní, možno zajtra, kedy, už, kedy dostal eh, tzv. prezident Ukrajiny ultimátum od amerického prezidenta, že eh, zajtrajší deň je ten deň, kedy má sa eh, vyjadriť alebo rozhodnúť, i keď v Ženeve boli nejaké, nejaké témy alebo diskusne, diskusie medzi Európskou úniou a tými e, spriateľnými krajinami, čo je, alebo jednou krajinou, čo je Veľká Británia, o tom, ako to upraviť, e, ako to nastoliť tak, aby čo najlepšie výsledky boli pre Kiev a z pôvodných 28 bodov sa to údajne zoškrtalo na 19. Ale vyhlásenia vyhlásenia ministra zahraničných e, vecí Ruskej federácie Laurová hovoria o tom, že oni ešte žiadny konkrétny a priamy materiál nedostali a nevedia sa k tomu vyjadriť. Zatiaľ majú len informácie z médií a keď dostanú tieto e, body, tak sa až potom vyjadria. Zo, všet, e, zo všetkých ostatných zdrojov vyplýva to, že pravdepodobne niektoré, niektoré body nebudú pre Rusku federáciu pri prijaté alebo akceptované, tak potom nastane e, ďalšia, ďalšia úloha, ktorá hm, nevieme si ani predstaviť, akým spôsobom bude fungovať. Čiže vidíme, akým spôsobom sa určitá úroveň štátu alebo štátnych inštitúcií e, uberá, čo sa tam deje. No ale poďme to trošku premostiť aj na nás, e, v na, do našich konkrétnych reálí na Slovensko, kde, hm, ak ste si všimli a dobre ste počúvali, tak progresivisti chcú otvárať hm, Benešové dekréty. Ja nie som si istý, či vôbec vedia, o čom hovoria a čo by to mohlo znamenať pre E, povojnové rozdelenie e, Slovenska, nielen Slovenska, ale celej strednej Európy a že títo ľudia, ktorí volá, kedy povedali, že treba škodiť a budú škodiť, tak postupujú veľmi precízne. Ale takisto pred touto reláciou ste mohli počuť aj vyjadrenie e, pána Grexu, ktorý možno ho poznáte, mnohí ho poznáte ako člena hlasu a veľmi dobrého hudobníka, že v sobotu o 15. hodine bude v Košiciach protest práve proti progresivizmu, e, pretože aj takéto veci sa môžu diať, čiže nie je to len, e, nie je to len z druhej strany, ale aj z tejto opačnej. Takže uvidíme, čo v sobotu bude, koľko ľudí sa tam zíde a aká bude, aká bude atmosféra. No, a keď o tomto všetkom rozprávam, tak eh, ako taká červená nič um, ehm, tým mojim úvodom sa nesie, nesie otázka. Dušana, to je už hlavne pre teba. Uh, aká by mala byť, alebo aká je úloha štátu na to, aby v takýchto chvíľach mohol, mohol zasiahnuť alebo robiť, robiť nejaké opatrenia. Takže aká je úloha štátu? No, možno najlepšie je spraviť pekný príklad a potom skúsiť sformulovať, e, ako by to mohlo vypadať tak, aby to malo všeobecnú platnosť. Hej, nejaký e, bežný normatív úloh štátu. <clears throat> Keď sa pozrieš na tú Ukrajinu, tak v podstate jedna z úloh štátu je zaistiť vonkajšiu bezpečnosť. Mm. Hej. No a mm, to je záležitosť kolektívnej bezpečnosti, inými slovami, nie je to záležitosť iba samotného štátu, ale všetkých štátov na okolí, možno, že dokonca v širšom e, geopolitickom rozmere. Mm -hmm. No a ako také to potom podlieha celej, celej tej problematike, ktorú Gerrit Hardin e, zanalizoval a zistil, že je to problém morálky. Hej. Čiže ty, keď pôjdeš potom e, do toho momentu, kedy skončila studená vojna prehral Zväzu sovietských socialistických republik, no. no tak sa dá dátovať taký normálny koniec tohto procesu súhlasom Rusov, e, že sa Nemecko zjednotí. Hej. Vtedy dostal údajne Gorbačov úplne jasné stanovisko, že NATO sa nebude rozširovať smerom na východ. No, dneska môžeme skonštatovať na faktoch, e, že toto není pravda, hej, toto nebolo dodržané, napriek tomu, že to nebolo e, písomne dané, tak tu sa bavíš o morálke. Hej. Čiže z hľadiska morálneho jednoducho došlo k porušeniu tohto slubu, nech už bol dané len ústne. Hej. To hovoríš o, eh, eh, o Malte a Regan Gorbačov. No. Že, by to ta, že tam to malo byť. No a teraz ideš ďalej. No a zrazu zistíš, že aj eh, Holland, aj Merkelová potvrdili, že mínske dohovory, ktoré mali riešiť problematiku na Dombase, Európa nebrala vážne, alebo členské štáty na to a hľadali len časový priestor na e, vyzbrojenie ukrajinskej armády a výcvik a všetko. Proste príprava na vojnu. Mm. Hej. No, v podstate môžeš povedať jedno, hej, z hľadiska toho biblického, že po tej prehratej vojne, teda studenej vojne, Ruská federácia no, v podstate ponúkala furt odpoveď na kameň bol chlieb. Hej? No, no. Nebolo nič inšie. No a teraz e, vezmi Majdan. Dneska už sú známe fakty, že Američania investovali do prípravu Majdanu a neviem akých štruktúr okolo 5 miliard dolárov. Hej? No a potom tam bol v podstate násilný prevrat, pretože len násilím dokázali dostať Janukoviča z, toho, no, z funkcie prezidenta a pritom zámienkou bolo, že Janukovič proste odmietol podpísať prístupovú zmluvu z EÚ. <coughs> Keď to budeš analyzovať, tak zistíš, že mal na to plné kompetencie aj právo spraviť. Inými slovami, bol zosadený neprávne. Hmm No a vtedy prvý raz možno datovať, že Ruská federácia na kameň odpovedala kameňom, zabrala Krym. To bol výsledok Majdanu z hľadiska Ruska. No a vznikla viac menej pozičná vojna, kde si na Donbase. No a zase e, boli rôzne jednania. No a keď to presiahlo istú mieru, e, no tak v 22. Ehm, sa spustila špeciálna vojenská operácia. Hej? To každý, včítanie nášho premiéra, charakterizuje ako porušenie práv, hej? medzinárodného práva. No. O tom sa viac menej nediskutuje. No, ale hneď na to, zhruba dva mesiace, boli dohody v Istambule, ktoré boli temer pred podpisom No a z toho, čo dneska vieme, je, e, že to bol Johnson z Veľkej Británie, ktorý presvedčil Zelenského, aby nepodpísal. Hej. Dodatočne ale vyšlo, že od najväčšieho magnáta zbrojárskeho priemyslu Veľkej Británie za toto dostal nejaké všimné. Hej. Čiže bavíš sa o korupcii v podstate. Hej. Hmm. No a tento akt v Istambule je možné charakterizovať veľmi jednoducho. No, Rusi odpovedajú na kameň kameňom, alebo ináč oko za oko, zub za zub, ale ponúkli chlieb, hej, tú zmluvu. No a odvtedy boli ešte dva razy alebo tri razy nejaké pokusy, ktoré sa dajú charakterizovať, že je to ponuka chlebom, ale bojuje sa v systéme oko za oko, zub za zub. Hej. Čiže e, Rusi jednoducho nesúhlasia so zmrazením konfliktu a čakaním na to, že e, sa ukrajinská armáda znova skonsoliduje a pozbiera. Jednoducho povedali, kým nedohodneme mierové podmienky, tak dovtedy budeme bojovať, ale zároveň budeme rokovať, pokiaľ bude s kým. Čo je hmm. zaujímavé, všimni si, v podstate sa baví Rusko s Amerikou, vylúčujú z debaty, reálnej debaty Európu. Hej. A <clears throat> pokiaľ sa Rusi s Američanmi nedohodnú, no tak nemá zmysel debata medzi Ruskom a, a Ukrajinou. Hej? Tak to vypadá asi, ako sú rozložené tie debaty. To znamená, že čo sa stalo na Ukrajine? Keď pôjdeš do minulosti, tak zistíš, e, že skutočne z tých 100 možných bodov z hľadiska charakteristiky korupcie Ukrajina bola veľmi nízko, dokonca kde si na 12-14 bodoch. Dneska možno majú 30-35 bodov. To znamená, je to hlboko korupčne presiaknutý systém. Hej. To dalo vznik oligarchom, No a celý Majdan vznikol vtedy, keď e, Ukrajina nebola schopná splatiť 2 miliardy dolárov za plyn. To bola jedna vec. No a druhá záležitosť bola, e, čo ďalej s Ukrajinou. Hej. No tak e, obrazne povedané, ten Majdan ako keby si mohol charakterizovať, že oligarchovia predali Ukrajinu na vojnu Američanom. Tak jednoducho to vieš povedať. aj? Obyčajný sprostý obchod. No dneska vieme, že Američania do toho dali 130 miliard, Európa 177 miliard. Hej. No a Amerika povedala, že už dosť, od januára údajne nedáva už nič, to len dobiehajú tie pôvodné peniaze alebo zdroje. No a Európa sa stále snaží nejaké ďalšie peniaze dať No, len problém je skutočne, že je tu jeden škandál za druhým, čo sa týka korupcie a zdá sa, že sa nebavia vôbec o nejakých drobných peniazoch, ale rovno o miliónoch a možno až miliardách. Čiže je veľmi zaujímavé, že Európa bez toho, aby urobila audit, chce pokračovať vo vojne a chce dať ďalších 130 miliard No ja sa vôbec nedivím politikom, keď hovoria, no tak správme audit a potom sa rozhodneme. Hej? No, čiže na jednej strane tie boje tam zúria, e, tie informácie sú rôzne a ja neviem odlíšiť propagandu od reality. Fakt je ten, že obe strany e, akýmsi spôsobom konštatujú, že tá fronta sa posúva smerom na západ Hej? Mm. To mhm. je konštatovanie. No ale zároveň máme konštatovanie, že síce sa posúva iným smerom, ale stále vyťazíme. Hej? To je známa veta pána Marka Ruteho. No a za istých lingvistických a ja už neviem akých e, možností to vieš aj ukázať, že dá sa to takto charakterizovať pretože jedna vec sú okamžité situácie a druhá vec je strategická záležitosť. Hej. Čiže z takéhoto pohľadu možno tá veta má zmysel. Fakt je jeden, že toto nezačuješ e, <laughs> len tak kedykoľvek takýto nejaký, nejaké hodnotenie. Hej. No, ale čo je teda rola štátu? Hej? No to, čo sme e, povedali... Dušan, ja by som ťa ešte uh, chvíľočku uh, prerušil, pretože sme tu dostali jeden e-mail práve k Ukrajine a píše nám Frank, ako vidím podľa telefónneho čísla pravdepodobne zo Spojených štátov. Je to po česky, tak to prečítam. <clears throat> Frank píše, je to spíše uvaha, tedy domnívam se, že Rusia se nebude detailne zabývať nejakými plány vytvo mm, vytvořené kýmsi zvenku. Ale tvrde a nesmlouvavě bude trpielivé eh, posouvat eh, frontu směrem na hlavní město, teda na Kiev. Čo ty na to? Ja myslím, že mm, skonštatoval realitu, hej, No ja som dneska alebo včera čítal takú úvahu, že v podstate tie cesty smerom na Kiev sú už hodne otvorené pre ruskú armádu a že na prvý pohľad sa zdá, že sú ešte ďaleko. Hej. Ale ako náhle sú tie fronty prelomené, ak je pravdou, že 80% tých bráncov uteká už počas výcviku, to ja neviem, hej, či je to pravda, ale takéto informácie chodia že zároveň mm, to vojsko ukrajinské hľadá riešenie, ako sa skôr vzdať, ako bojovať. Hej. E, no tak tá demoralizácia je ohromná hej, ukrajinskej armády. A kto toho ale vezmeš, Jozef, že tá <clears throat> myšlienka teraz mi ušla. <clears throat> Nevadí. A tá situácia mm, môže byť, môže byť akákoľvek a už som počul alebo zachytil aj tie informácie, že e, presne tak ako náš e, poslucháč a priaznivec Frank píše, je možné, že e, budeme určitým spôsobom Slovensko mať spoločné hranice s Ruskom. Domnieva sa, že, to, že by to mohlo ísť až takto ďaleko alebo že by tam v tých dohodách, e, obchodných dohodách medzi Ruskom a Amerikou mohlo byť o rozdelenie e, pozície vplyvu, alebo nakoniec, keď to už e, poviem otvorene, aj bohatstva, alebo toho, tých zdrojov, ktoré Ukrajina má medzi Ruskom, medzi Ruskou federáciou a Spojenými štátmi americkými? No ja si myslím, že to je príliš jednodušené takto povedať. Hej. Pretože eh, predsa aj tie medzinárodné eh, vzťahy sú trošku iné ako takéto handlovanie. Ja si myslím, že keď dôjde k tomu, že ukrajinská armáda kapituluje, hej, eh, no tak pod hlavičkou OSN by zrejme malo dôjsť k tomu, že na tej Ukrajine sa skutočne urobia nové voľby, Mm. Vytvorí sa legitimita. No a podľa môjho názoru čistým spôsobom by malo byť povedané, že v referendách sa tie jednotlivé oblasti rozhodnú, kde budú mm. patriť. Mm. To je podľa mňa čisté riešenie. Hej. Mm. Zbytok to sú skôr také, také obchodno-kšeftárske záležitosti. No ale Trump je taký. No ale všimni si, ako postupujú Rusy. Hej. Aj na tom Kryme zorganizovali referendum. A až potom, keď prebehlo referendum, no tak začlenili Krym do, do Ruskej federácie. Hej. Ale medzinárodné spoločenstvo neuznalo výsledky referenda a obvinilo Rusko z manipulácie. No pozri sa, no, <laughs> není problém také referendum na novo zorganizovať e, za tých podmienok, čo som hovoril. Hej? Mm. Proste celá Ukrajina môže prejsť s novým referendum, prečo nie? No a divil by som sa po tom, čo uh, vezmeš ako špeciálnu vojenskú operáciu, kde nedávno som čítal, že je evidovaných oficiálne len menej ako 14 tisíc civilných obytí za 4 roky, alebo koľko je to tá vojna, Hej, tak na ten objem je to skutočne relatívne veľmi nízky počet, keď to zrovnáš s bežnými operáciami, ktoré podnikala povedzme americká armáda alebo vojska NATO. Hej. Čiže ja si myslím, že <clears throat> to obyvateľstvo e, si vie spočítať e, veľmi rýchlo, e, kde a akým spôsobom chce žiť. Hej. Mm. To je môj názor. No a to samozrejme vadí. Hej. No a teraz je už len otázka, prečo opakovane a neustále sú tie mierové rokovania sabotované. Hej. To je otázka. Mhm. No. A podľa môjho názoru, to, čo vychádza na povrch, tak tá odpoveď je, že je to korupcia. Ne? Však v jednom z tých rozhovorov, <clears throat> ja už neviem, či sa Zelenský preriekol, alebo ako to bolo, ale tvrdil, že mu chýba 100 miliárd. Potom to zaniklo, samozrejme, hej, ten šum. Teraz zase Angličania, čo si vytiahli ohromné peniaze. No a teraz je už len otázka, čo ukáže audit a kde tie peniaze sú. Hej. No a z toho, čo vidíš, je, že sa bránime cez, ja už neviem, aké, aké argumenty tomu, aby sa došlo k reálnemu uznaniu nejakých mierových podmienok, ktoré budú východiskom pre vytvorenie novej bezpečnostnej architektúry v Európe v zmysle kolektívnej bezpečnosti všetkých národov. Ako nech sa na mňa nikto nehnevá a zase to neviem povedať, či je to Eh, spravodajská informácia z Ruskej federácie, alebo je to realita, jak prišli informácie, že tam mali byť kúpení piloti a malo lietadlo, kde si za, eh, zautočiť v Rumunsku a tým pádom otvoriť v podstate cestu, aby vstúpilo do konfliktu na to už otvorenie. Hej. To ja neviem posúdiť. To sú informácie, ktoré bežia. No a <clears throat> keď sa budeme baviť potom ďalej, tak zistí, že tie sociálne siete skutočne narobili ohromný problém v spoločnosti práve tým, že pod hlavičkou slobody vyjadrenia, slobody názoru sa tu produkujú rôzne e, informácie, ktoré ten človek nevie overiť, ale sa mu vbijajú do hlavy. Hej. To je to, čo nakoniec aj Fico hovoril, že a Angličania dali 12 miliónov, tuším, dolárov alebo eur do našich volieb, aby ho vplyvnili, aj tí sa bránia. No a proste e, vrátiš sa k tomu, aká je úloha štátu. Hej. Pretože jedna vec je zaistiť e, slobodu v zmysle medzinárodnom a bezpečnosť teda. Hej. No ale druhá záležitosť je, aká je vlastne úloha štátu vo vnútri spoločnosti. Hej? No a tam ja vidím jeden e, dôležitý moment. Ja keď som sa bavil a riešil sociálny systém, tak som sa stretol s pojmom ľudský kapitál. Mm. Hej. No a nakoniec mi vychádza, e, že keď to syntetizuje všetko, E, no tak je to ľudský kapitál, jeho kvalita a jeho objem, ktorý hovorí o tom, čo všetko tá spoločnosť je schopná urobiť. No a teraz je otázka, ako zabezpečiť, aby sa maximalizovala tvorba tohto ľudského kapitálu. Hej? A čo je jeho úlohou? No a v podstate ten ľudský kapitál má dve úlohy. Nájsť a zhromaždiť vedomosti, to je ale málo. On musí nájsť riešenie, ako tie vedomosti transformovať na znalosti a cez znalosti vytvárať produkty. Hej, proste reálne hodnoty, ktoré slúžia ľuďom a sú obchodovateľné, či už na vnútornom alebo na medzinárodnom trhu. Toto je úloha štátu. Hmm. Takto jednoducho sa to dá zadefinovať. No ale ty, keď ideš do ústavy, No tak v prvom článku zistí, že Slovensko, Slovenská republika je zvrchovaný štát, no ale tá, ten je zvrchovaný vtedy, keď skutočne je schopný plniť tie svoje funkcie v zmysle medzinárodnom a takisto, že mu, ja neviem, cudzé mocnosti nezasahujú do vnútropolitických záležitostí, vtedy je zvrchovaný. Hej. Potom tam máš, že sme demokratickí, ale nikde nemáš definovanú demokraciu. No a potom tam máš, že sme právny štát, ale zase nemáš definované kritériá, čo je to právny štát. Hej? Čiže tá ústava má síce deklaratívne správne vyjadrené, ale, ale obsah chýba. Hej? Mne chýba obsah. Hej? No a tým, že som sa zaoberal aj, aj tým sociálnym systémom, no tak v podstate tu na dneska máš kopec e, nových aktivít, ktoré sa prehlasujú za lavicovo orientované, nejaké či už hnutia politické strany, to je jedno. No ale nikto neprišiel s tým, že v podstate ten štát by mal byť aj sociálne spravodlivý a to je veľmi dôležitá vec pri tvorbe ľudského kapitálu. Hej. Ty keď si spomenieš na Hešla, však psychológ, psychiatr, mm. no tak ten ukázal, ako je distribuované schopnosti ľudí. Hej. A skutočne to vyhovuje tomu normálnemu alebo gausovskému rozdeleniu. No, štatisticky bolo dávno zistené, že 8 až 12 národa vyhovuje tomu, že vedia splniť kritéria vysokých škôl hej, alebo univerzitného vzdelania. No dneska má 40% z národa na tých vysokých školách. Inými slovami, šancu dostali aj ľudia, ktorí tieto kritéria v sebe nemajú. Hej No a ten výber nie je taký, že by postupne v tej súťaži naozaj zostala iba, iba tých 8 až 12 hej? Tak ako to bolo voľa kedy. Nás bolo 50 tisíc na školách, dneska je 200. Hmm. Hej? Čiže e, tu už máš jeden problém, ktorý je pri tej tvorbe ľudského kapitálu, že v podstate kvantita zničila kvalitu. No, no tak... tam hrajú, hrajú lovu peniaze, to je to je to, že no ale, ale aj podnikateľské prostredie, pretože vznikali, e, vznikali súkromné školy alebo školy, ktoré produkovali určitým spôsobom e, vzdelanú úvodzovkách vzdelanú triedu alebo skupinu ľudí, ktorí e, rôznym spôsobom dosahovali diplomy a, a rozšírilo, rozšírili sa všelijaké masmediálne fakulty, ktoré neboli mm, dostatočne to množstvo ľudí, ako si ty hovorí o tej kvantite, dostatočne pripravení na to, aby mohli uh, obsiahnuť, alebo aby slovenský trh, pracovný trh, aby ich mohol uh, zamestnať. A preto sa takíto ľudia s takýmto vzdelaním posúvali do rôznych Eh, odvetví, eh, dokonca aj robotníckých. Eh, Vysokoškoláci dokladali konzervy niekde v Tesku a podobným spôsobom. Čiže už tam vzniká určitým spôsobom degradácia vzdelania. No ja by som nepovedal, že je to degradácia vzdelania, Jozef, pretože tí ľudia nedostali reálne vzdelanie. Tí dostali formálne vzdelanie, mm. ale nie reálne. Hej? Poviem ti to na príklade, keď som sa bavil s dvoma dekanmi mojej fakulty. Hej. A chcel som vedieť, ako sa uplatňujú absolventi. No, tvrdili mi, že ich štatistika hovorí, že my nemáme absolventov, ktorí by boli nezamestnaní. To neznamená, že sú zamestnaní v svojom obore priamo, ale to znamená, že to vzdelanie majú tak široké a tak e, kvalitné, že sú schopné adaptácie a sú schopní doplniť si nejaké ďalšie a uplatniť sa možno aj v inom obore. Hej. Čiže nie je to o tom, že e, ty dostaneš titul, no a teraz e, ma tu ovievajte. Hej. Ty musíš ukázať, že naozaj tie svoje schopnosti máš a že ich vieš aj reálne, kde si uplatníš. Však si vezmi tvoj obor. Za socializmu to bol pomalý obor, ktorý psychológia bola však veľmi potláčaná, mm. ako mhm. paveda pomaly. Hej? No. Ale dneska e, skutočne dobrý psychológ nemá žiaden problém. Hej? Naopak vás je málo. No. Hej? Čiže e, ten trh skutočne produkuje reálne pracovné miesta, no a jeho nezaujíma nejaké formálne vzdelanie. Hej. No, dopadlo to tak, že sa začalo s titulmi obrazne povedané obchodovať. Hej. To, čo si hovoril, vznikali nejaké zvláštne fakulty, čo by som povedal, je práca na jeden semester, hej, tak je taká masmediálna, no tak nech dva semestre, ale 5 rokov študovať, a to čo je za nezmysel. Hej. No, poviem ti príklad. Keď som sa volá, kedy bavil s významným politikom, tak mi hovoril, no tak vieš, Dušan, potrebujeme tak jedného, dvoch no, politológov ročne, No ja som nechcel veriť, keď rušili Trenčiansku politologickú fakultu, tak tam študovalo vyše 700 ľudí. A to máš politologov, ja neviem, tu v Bystrici, možno v Košiciach, možno v Bratislave. No kde pre Boha zamestnáš tých ľudí? To budú všetci rozoberať o tom, že na Ukrajine kto si spravil to, v Anglicku hento a neviem čo všetko dokopy budú splietať politológovia. A pritom si dovolím tvrdiť, že politológia ako veda by mala byť nad stavbou. Žiadna nejaká univerzita. Hej. Čo to je? Však to je špičková vec, byť politikom, volá kedy. Hej. No ale to chceš ako vyštudovať. <laughs> to je pre mňa ako záhada. Hej. No a to je presne to, čo vidíš, že ľudia idú častokrát na verejné funkcie bez toho, aby mali reálne vedomosti. Oni sa naučili, čo si rozprávať. On bude debatovať. On sa potom chytí do takej slučky, by som povedal, až hysterického fanatizmu, obhajovania voľakých názorov. Na nikoho nezaujíma realita. Vidíš to, ja neviem, na tom lese, na ekológii, vidíš to na medveďovi, vidíš to v zdravotníctve však e, si videl, že by minister prišiel, zdravotní sa, urobil rozbor problému a povedal, a ideme to takto riešiť? No ja som to nevidel. Hej. A pritom tam máš človeka, ktorý dneska e, je známe, že študoval na anglickej, teda londýnskej economics of London School of Economics, hej, ako špičková škola. No ale E, to, čo je známe, je, že kým nerozumieš aj vecnej stránke, ktorú riadiš, darmo si ty ekonom. Hej? Čiže ty musíš ovládať do dostatočnej miery tú medicínu, aby si rozumel tomu, čo riadiš. Tu ja proste pozerám a nejaké vecné riešenia som ja nevidel. Hej? Jasné, čiže uh, nielen dobrý manažer, dobrý ekonóm, ale trošku aj, alebo hlavne od, e, človek, e, ktorý je od fachu, ktorý tomu rozumie aj po tejto stránke. No a o tom, ako ďalej, o úlohe štátu, aj o tej akejsi bezpečnosti, pretože ja, e, to som sa ťa chcel tiež odpýtať a Dušan trošku si to rozmyslí. Uh, odpoveď na moju otázku. Vnímam, vnímam, že tu existuje na Slovensku konkrétne akási studená vojna, že tá spoločnosť je rozdelená parciálne takmer pol na pol. No a ja mám takú obavu, alebo hm, nechcem byť prorokom, že toto by sa mohlo niekedy pretaviť aj do a, horúcej vojny. Ale o tom po pesničke. Počúvate rádio Slobodný vysielač, počúvate reláciu okno do duše a, a môj dnešným hostom je tradičný host, inžinier Dušan Lukášek, kandidát vied a my preberáme e, úlohu štátu, systém hodnôt a pred pesničkou sme sa pýtali, že no, ja som sa pýtal, aby som si nemykal, že aká je úloha štátu tu na Slovensku tejto chvíli, keď existuje buď domnela, alebo skutočná e, studená vojna, ktorá by mohla prejsť až do úlohy horúcej občianskej vojny, pretože už e, samotný fakt, čo sa stalo pred rokom 15. mája, o tom sme pred chvíľočkou rozprávali počas pesničky, uh, bolo úlohou, alebo bola odozva toho, čo sa, ak, ako sa vníma, vníma táto, táto úloha štátu. Je možné ešte, aby štát takto dokázal zabezpečiť bezpečnosť a jednotu tak, takého ná, malého národa, ako je Slovensko, pretože ono to nejde len o ten národ, Dušan však veľmi dobre vieš a o tom sme tiež x razy rozprávali že sa to pretavuje aj na úroveň regionov, komu, komunity ako, alebo komunálnych záležitostí a nielen tam, ale ide to hlboko do rodín a tam sú tie rozpory. Čo s tým? má štát v tomto smere nejakú úlohu alebo nejaké prostriedky na to, aby sa to všetko zvrátilo? No ja myslím, že tak ako som bol optimista počas celý život, <laughs> tak som optimista aj v tomto. Ale na druhej strane analyticky si musíš povedať, že vlastne o čo tu ide. Hej. Mm. Mňa prekvapila paralela medzi rozpadom Rímskej ríše a súčasnou situáciou v Európe. No a <clears throat> keď pôjdeš, tak nájdeš možno 8, možno 10 rôznych e, modelov, ktoré analýzujú rozpad rímskej ríše. Ano. No tak mi to umelá inteligencia vyhľadala. No ale na podiv som nenašiel to, čo ja vnímam ako podstatné. A tým podstatným pre mňa bolo to, že rímska ríša sa rozpadla presne v čase, kedy sa rozpadal hodnotový systém polietizmu, a nastupoval monoetizmus. Mm. Hej. To je sprevádzané rozpadom starého hodnotového systému no a postupným budovaním nového. Vieme dobre, že nastala doba temna, zhruba tisíc rokov, kým nastúpila renesancia a skutočne to nové vedomie, úplne nové, dalo vznik renesancii. Hej? A celému tomu či už spoločenskému, obchodnému alebo kultúrnemu eh, riešeniu tej spoločnosti. A čo bolo veľmi zaujímavé zistiť, že na vrchole tých obchodných aktivít bolo umenie. Hmm. To bol motor eh, renesancie. To, keď som prvý raz čítal takú analýzu, tak som zostal prekvapený. A zároveň mi to aj hovorilo, že prečo v mladosti som ja inklinoval e, k knihám, ktoré popisovali Da Vinciho, Michelangela, ja neviem, ďalších umelcov, hej, že tá renesancia ma fascinovala, potom ma fascinoval e, impresionizmus napríklad, hej, ale samostatne ma fascinoval aj Rembrandt napríklad. Hej. Čiže <clears throat> to umenie je jedno z veľmi dôležitých e, hodnot, ktoré má spoločnosť a reprezentuje tú spoločnosť. No a ak sa teraz pýtaš, že čo sa vlastne dialo počas tej rímskej ríše, no tak to kolektívne vedomie, ktoré bolo tvorené tým polietizmom, sa stalo fragmentovaným. No a tak, ako ten ľudský mozog doznieval, dozrieval, E, no tak postupne čoraz viac a viac ľudí už vnímalo len toho jedného Boha, jeden hlas. No až nakoniec po tých tisíc rokoch e, skutočne e, sa vytvoril nový kolektívny, nové kolektívne vedomie, ktoré bolo založené na monoteizme, známe dodneška ako kresťanská viera. Hej. Čiže <clears throat> toto je dôležité. A teraz je otázka, Prečo dneska, tak ako si povedal, máme tu na znova fragmentáciu kolektívneho vedomia. Hej. No a ja osobne si myslím, že to, čo sa udialo, je nástup týchto nových technológií. Či už to bola primárne internet a prepojenie a vytvorenie skutočne globálnych sietí. No ale sociálne siete to dokončili už do roviny, kedy skutočne vieš cez sociálne siete ovplyvňovať vedomie ľudí veľmi silne. A čo je e, katastrofou, je, že ty vieš vytvárať v médiách ilúzie reality. No a zaviedol sa nepísaný alebo písaný pojem sloboda prejavu. Mm. No a zároveň štatisticky vieme, že zhruba 80% informácií od spravodajských služieb sú zavádzajúce. Hej? No ak si spomenieš, prvá taká revolúcia, kde boli použité sociálne siete, bola v Egypte. A dokonca ten, ten agent pôsobil z Dubaja. Hej. Mm. Ja keď som bol v Egypte, v Káhire, tak mi tam sprievodca hrdo hovoril, že vtedy na tom námestí, lebo to múzeum je presne tam, e, bolo 2 milióny ľudí hej, daných dokopy. Inými slovami, <clears throat> ty skutočne vieš vytvárať túto fragmentáciu na pomerne veľkom základe. No a ten DAO je otázka, e, ako bude reagovať. Hej? Čiže to, čo sme sa bavili pred tým 17, tak som ti hovoril, že jedna vec je, kto tie davy dá dokopy ano. a druhá vec je, aká príde finálna informácia. No bolo veľmi zaujímavé, ako postupoval premiér. Hej? Najprv ohlásil nejaký príhovor mm. na 16. Potom ho zrušil No a 17. kde si v Nitre v uzavretom nejakom priestore e, vypovedal celú túto záležitosť okolo, okolo v podstate e, chodia informácie, že nakoniec je možné to charakterizovať aj ako štátny prevrat. Aj? Celú tú vec okolo smrti novinára a ďalšie procesy, ktoré k tomu nabehli. No a tá, tie maily dávajú tomu nejaký rámec hej, od Epsteina. Čiže e, tá fragmentácia, ktorá je tu na, to je boj o vedomie človeka. Hej. No a samozrejme ten mladý človek bez nejakých e, vážnejších reálnych skúseností zo života, no tak toho zmanipuluješ pomerne jednoducho. Hej. No a <clears throat> máš tu teraz e, nasledovné. Tak ako sme sa bavili, že e, ten ľudský kapitál musí byť schopný nielen tie vedomosti získať, ale dokázať ich transformovať na znalosti. E, no tak to je presne to, e, čo ten mladý človek musí zažiť. Musí zažiť, čo to je za prácu, keď niečo si prečítam, mám nejaké teoretické vedomosti, ale teraz musím vyrobiť produkt. Ten produkt musí byť um, taký, aby bol spolahlivý, aby mal svoje vlastnosti a aby mal svoje aj ekonomické súvislosti. Hej? Mm. Čiže tým, kým tým ten človek neprejde, eh, no tak ťažko vie, o čom sa baví, ale štatistika je neúprostná, Jozef. Kým v 88. Hej, 1988 štatistika hovorila, že cez tie e, veci základného výskumu e, získa 60 informácií, mm. tak iba jedna z nich nakoniec skončila v podobe produktu a stala sa znalosťou. Hej. V roku 2009 štatistika už hovorila jednak 300 Inými slovami, tá entropia je veľmi vysoká, pretože e, <clears throat> tie jednotlivé štáty investujú ohromné peniaze do výskumu vývoja, získavajú sa znalosti. No ale je už väčší problém z toho urobiť, teda získavajú sa vedomosti, je väčší problém urobiť z toho znalosť. Hej? Čiže pokiaľ by tento trend existoval dodnes, no tak jednoduchým výpočtom zistí, že je to už jednak tisíc. Hmm. Hej? No a tam to vidno, e, že skutočne na jednej strane ekonomika z rozsahu úžasným spôsobom znížila cenu jednotlivých výrobkov. Ty si predstav, že možno pred 110-120 rokmi, keď sa chcel e, habsburský cisár kde si dostať, e, no tak na tom koči alebo nejakom povoze mu to trvalo dni. Hej. Dneska sa bavíš o tom, že tá informácia sa šíri absolútnou rýchlosťou hej, po tých médiách. To sú dneska minúty, hodiny, v závislosti od toho, akej. Takisto <clears throat> letecké spojenia, automobilové spojenia, proste tá infraštruktúra je vybudovaná a bežný človek má možno vyššiu kvalitu týchto služieb, ako mal pred 100 rokmi cisár. To si neuvedomujeme, ale to je ako v takýchto porovnaniach realita. Čiže na jednej strane my tu máme posun v týchto technológiách, ale na druhej strane presne tak, ako každá vec môžeš ju zmeniť na dobro alebo na zlo v kontexte, no tak aj tieto technológie ja mám silné podozrenie, že zodpovedajú za tú fragmentáciu, presne ako hovoríš. Mm. To sú tie rôzne skupiny, to sú tie rôzne argumenty, to sú tie rôzne, možno až hysterické prejavy, ktoré potom e, tak nejak oslovujú ľudí. No a ty, keď sa pozrieš naozaj do tej distribúcie schopnosti ľudí, no tak zistíš nasledovné. Milgram bola, kedy zistil, že iba 20% z populácie má dostatok morálnych vlastností a emočných schopností odolať týmto negatívnym javom, hej, a ich vnímaniu, inými slovami, pokúšaniu diabla. Hej. 20%. Zbytok žiaľ hej, podlieha aj korupcii, aj ďalším záležitostiam. Keď vezmeš potom výskum Zimbarda, no tak ten zistil, že v priebehu dní sa ľudia prispôsobujú novým systémom, ktoré im nastavíš, hej, novým kritériám. Až po tie najagresívnejšie. Čiže tie nové technológie umožňujú naozaj dosah na ohromné množstvo ľudí. No a závisí od toho, kto a akým for spôsobom formuje potom to vedomie. No a tam je tá fragmentácia. Áno, tam to je pravda. Na tej úrovni vedomia je veľká fragmentácia. Ty si hovoril, e, že e, nastalo, mm, oslovila ťa renesancia. A po rozpade tých určitých štruktúr, ktoré tu boli, ktoré existovali v spoločnosti. No a teraz a, e, tá renesancia obsahovala v prvom rade v sebe umenie. Keď sa dívam na umenie, ktoré dnes sa propaguje a čo sa určitým spôsobom snažila aj ministerka Šimkovičová pomenovať ako, ako deviačné alebo určitým spôsobom dehonestujúceho, ktoré by mali určitý, e, ktoré by sa vyčleňovali z hodnot, ktoré Slovensko alebo e, slovenský národ, slovenský ľud by mal uznávať alebo uznáva tak tieto hodnoty, alebo toto umenie sa diametrálne odlišovalo od hodnot, ktoré by e, k tomu, aby sme sa znovu pri tejto fragmentácii prostredníctvom umenia dostali k určitej renesancii vrátanie vzťahov, tak e, to umenie tu na neexistuje. Tu nie je to umenie. A ako sa postavili celá takzvaná umelecká obec práve proti tomu všetkému, ako keby práve e, tie systémy hodnot, ktoré to umenie ktoré to umenie by malo reprezentovať, dnes reprezentuje niečo úplne, úplne iné. Takže čo? Uh, akým spôsobom by to umenie alebo tá renesancia v úvodzovkách mala nastať tu na Slovensku, aby sme sa vrátili uh, k tej pôvodnej otázke, čo by to malo zjednotiť? Ja, no. no pozri sa, Markus Aurelius ešte v čas rímskej ríše povedal veľmi významnú vetu, ktorá sa dá rozdeliť aj do analytiky. Jednoducho hovorí, že rozumné pre človeka je chovať sa v súlade s prírodou. To je celé. Hej? No a ak <clears throat> do toho teda vojdeš, no tak zrazu zistíš, že by si mal rešpektovať tú prírodu. Hej? No najprv tu bola, povedzme, pohľad na tú ekológiu, hej, to bola také veľké hnutie, že teda porušujeme ekológiu. No ale keď to vezmeš úplne do detailu, tak ty máš štyri druhy alebo štyri typy také veľké zákonov, ktoré súvisia s prírodou. Hej. Človek vždycky najprv čo si zistil, že funguje. Hej, opakovane. Mm. No potom, um, keď zistil, že to funguje opakovane a že mu to prospieva, tak to zapísal. Hej? A nazvali sme to zjavenie. No a následne ten jav skúmal a zistoval, ako daný jav funguje. No tak vznikla fyzika a fyzikálne zákony, tak vznikla biológia a biologické zákony a tak vznikli aj zákony evolúcie. No a stále máme ešte niektoré javy, ktoré sú predmetom viery, ešte nie sú predmetom poznania alebo neboli objavené, ale zjavne fungujú. Hej. Čiže ty máš takéto štyri kategórie, ktoré sú objektívne, ktoré sú nezávislé od človeka. No a tie analýzy hovoria, že rímska ríša prvé, čo spravila, bol nastal odklon od rešpektovania týchto zákonov. Hej? Na ich úrovni poznania. No a čo robíme my? náš právnik môže mať aj tri názory na ten istý systém, na ten istý problém. Hmm. No. Čiže eh, jednoducho nerešpektujeme tieto transcendentné zdroje poznania, ktoré <clears throat> človek nevie meniť za normálnych okolností. Sice v tom nejakom právnom systéme ten majiteľ pravdy v podobe sudcu, právnika alebo advokáta si ho zmení. No ale čo sa stane? No výsledok je, že tak či tak ten zákon prírody sa e, nakoniec prejaví spoločnosti na jej škodu. Keby som nemal skúsenosť, tak by som asi nevedel takto sformulovať celý ten problém, ale vezmi si, my sme argumentovali pri podaní, že E, zákon neurčitosti hovorí, že nikto nevie povedať, ktorý medveď kde a kedy zautočí na človeka. Že tá štatistika hovorí o tom, <clears throat> že je vysoká pravdepodobnosť útoku a nikto nebude vedieť povedať, či len zraní alebo zabije. Hej. No ale prokurátor to zmietol zo stola. O pár mesiacov medveď znova zabil. Hej. Čiže Právnik je pri moci, je majiteľ pravdy, ale nakoniec príroda aj tak rozhodne. Hej? No a tam je to kritérium. No. Čiže <clears throat> keď som sa pozeral, no tak prakticky existuje štandardizovaný postup, ako tie spoločnosti degradujú, no ale to prvé, čo sa stane, je presne, že sa prestanú rešpektovať zákony prírody. To hmm. prvé. Hej. No a potom je tam možno 10 bodov, ale veľmi vážny bod je korupcia a veľmi vážny bod je nerešpektovanie práva. Hej. Subjektívny výklad. No. Čiže eh, ten štát, keď si nebude hliadať tieto veci, to znamená návrat k rešpektovaniu zákonov prírody, hej, to, čo dneska progresivisti vykričkujú, že to je ja neviem aká e, divženie e, degradácia spoločnosti. Hej? E, no tak na to je jednoduchá odpoveď. Mali sme Newtonov zákon sily. Na konci 19. storočia pár fyzikov rozprávalo, že už fyzika nemá čo riešiť. No a nakoniec prišiel Einstein, Schrödinger a ďalší a vznikla kvantová mechanika so všetkými súvislostiami a okrem iného vznikla aj vlnová rovnica. Mm. No a ty, keď spravíš limit vlnovej rovnice do nekonečna, e, no tak dostaneš Newtonov zákon sily. Inými slovami, neprestal platiť zákon sily, len bol rozšírený o ďalšiu oblasť použitia cez vyjadrenia kvantovej mechaniky. Hej. Čiže nie je pravdou, že nové znalosti negujú staré znalosti. To vôbec není pravda. Naopak, na tých znalostiach vieme budovať ďalšie poznanie a ďalšie e, moderné riešenia. Hej? Ale ako náhle ty pristúpiš k tomu, že rušíš to, čo je už známe, čo je overené a budeš vykrikovať, že ty máš nové veci, no tak jediné, čo spravíš, je anarchia. Hej? To je jediné, Jozef. E, hovorí, že rímska ríša v čase rozkvetu mala ustalený systém hodnot a k nemu aj primeranú morálku. No, A, tak, a samozrejme aj etiku spoločnosti a vychádzajú to z úrovne poznania vtedajšej doby. A, dnes a, aké máme Mm, dnes nemáme rozkvet Európskej únie, skôr úpadok. A akým hodnotám sa Európska hodnota, hodnotná <laughs> úroveň, teda Európska únia sprotivila alebo určitým spôsobom degradovala určité hodnoty, ktoré samozrejme, keď my ako členovia Európskej únie sme to prijali a, a, a nemáme rozkvet, mm, pretože nemáme ustalený systém odnot, alebo e, celý ten systém grid dealu, ktorý sa nám snažia mm, nainfikovať, naočkovať pod kožu, hovorí o tom, že toto je tá hodnota, alebo toto by mali byť tie hodnoty, ktoré by sme mali uznávať. Áno, pozri sa, na tej systémovej úrovni to musíš poňať možno trošku ináč, pretože <clears throat> spoločnosť rozkvitá vtedy, keď sú vytvorené podmienky pre iniciatívu jednotlivca, ale sú zosúladené so spoločenskými záujmami. Ja. To, je, to je základ, podľa môjho názoru. No ak ty teraz v tom systéme sloboda, rovnosť a spravodlivosť. Narušíš spravodlivosť, ano. naruší sa ti rovnosť, no a poklesne sloboda a tým pádom poklesne iniciatíva. No a teraz sa pozri na to z pohľadu Európskej únie. Už <clears throat> pár rokov je tu tvrdá snaha o to zrušiť právo veta. Uh-huh. Hej? Čo každému členskému štátu zaručuje e, povedal by som, rovnoprávne postavenie v rámci <clears throat> celej Európskej únie. No a snažia sa to prekvalifikovať na situáciu, kedy bude rozhodovať väčšina. Hej? To znamená, ten slabší sa bude musieť podriadiť, jeho záujmy nebudú rešpektované. No a to je na tej makroúrovni rovno cesta k tomu, že si zrušil rovnosť. Hej? Už si nebudú tie štáty rovné. Už budú štáty, ktoré budú rovnejšie, no a vy sa buď podriadite, alebo. Hej? No, čiže <clears throat> tento typ vedie presne k tomu, že ty zničíš iniciatívu na úrovni štátov, hej? nie len na úrovni jednotlivcov, dokonca na úrovni štátov, No a potom každý začne hľadať e, svoje vlastné riešenie. Však je zodpovedný za ten štát. Vezmi si, že tu chodili úvahy, že sa rozšíri celý ten konflikt z Ukrajiny až na štáty, ktoré sú v kontakte s Ukrajinou, hej? či už Rumunsko, Bulharsko, Slovensko, Maďarsko a Polsko. No, z okolností dneska som čítal prejav <clears throat> polského prezidenta v Čechách, mm. bol na Karlovej univerzite. No a môžem ti povedať, že to je prejav, ktorý, ktorý si treba prečítať. Hej. Eh, je tam veľa nádherne vyjadrených hodnot, ktoré má táto stredná Európa. No a myslím si, že mm, v istom zmysle ako keby sa tu črtalo riešenie do budúcna aj pre Vyšegrádskú štvorku v rámci Európskej únie. Hej. No ale <clears throat> keď sa vrátiš e, k tomu systému hodnot, e, no tak ak si povieme, že rozhodujúcim kritériom alebo úlohou štátu v rámci vnútorného usporiadania je maximalizovať tvorbu ľudského kapitálu, E, no tak potom e, musíš sa vážnym spôsobom zaoberať s pojmom sociálna solidarita. Hej. No a ona je tam zakliatá v dvoch rovinách. Jedna rovina je rovnosť príležitosti, to znamená, že aj ľudia zo sociálne slabšej e, rodiny musí dostať príležitosť, ktorá sa dá vyriešiť práve cez pozitívnu diskrimináciu v sociálnom systéme tak, aby sa ten jeho talent skutočne mohol prejaviť. A teda ak má na to v rámci tej súťaže, <clears throat> aby bol schopný získať univerzitné vzdelanie. Nie ale systémom, že no tak si z chudobnej rodiny, tak e, možno iný by ne, neprešiel, ale tebe dáme tú štvorku, hej, tak to nie tak. Hej. Musí proste splniť tie kritéria. No a na to slúžili vola kedy sociálne štipendia, na to slúžili štipendia výkonnostné. Hej. No a tí študenti sa uplatnili aj v tvrdej súťaži. Napriek tomu, že boli z tej chudobnejšej rodiny. No. No, čiže <clears throat> toto je potrebné zaviesť na novo. Hej. Čiže ja, keby som mal tú moc, tak by som navrhol, aby skutočne už prvý článok tam, kde deklarujeme, že sme zvrchovaný štát, demokratický štát a právny štát, no, no tak tam by som tam dal aj sociálne spravodlivý štát. Aha, okay. No tú druhú časť tej sociálnej solidarity musíš vidieť v tom, že ľudia musia vedieť prežiť aj tie sociálne situácie dôstojne. Hej? Tá mhm. triáda dáva dôstojnosť, no a sociálna solidarita to naplňa. No a teraz sa na to pozrie z dvoch hľadisk. Keď sa budeš na to pozerať cez emócie, no tak ti vynde, že pomáhaš slabšiemu, hej. To je typický lavicový pohľad. Ale keď sa na to pozrieš ako ekonóm, tak zistíš, že sociálna solidarita ti vytvára konkurencie schopné e, eh, prostredie pracovnej sily to proste zabezpečuje minimalizáciu nákladov na vznik toho ľudského kapitálu. No a to je už, keď to budeme ináč hovoriť, tak to je tvrdá ekonomika a to je tvrdý záujem aj pravičiarov. Hej? Čiže sociálna solidarita vôbec nie je ani lavicová, ani pravicová. To je proste spoločenský rozumný systém. A takto to treba poňať. Hej? Čiže <clears throat> Toto je veľmi dôležitý moment, ktorý keby sa dostal do ústavy, no tak Slovensko by posunulo hodne dopredu, pretože ak by si dodefinoval demokraciu, ak by si dodefinoval slobodu a dodefinoval by si skutočne, že tie transcendentné pramene práva musí to právo dodržiavať, hej, akceptovať, e, no tak ten systém by začal fungovať. OK, a o tom, ako by to mohlo fungovať, tej triade dôstojnosti, a, o ktorej hovoríš, tak po krátkej pesičke. písať vysielač.sk alebo ak nám chcete zatelefonovať 048 3810101 alebo taký nejaký pán zo zahraničia ďalekého, tak predvoľba na Slovensko 00421. Uh, eh, Duša, my sme hovorili trošku um, nielen okrajovo, ale dosť eh, vážne sme hovorili o uh, smerovaní spoločnosti a k jej rozvoju. Spomínali sme tam tú triadu základných hodnôt, tak e, čo nám to indikuje? Taká triada základných hodnôt a kam by ten rozvoj spoločnosti e, mal smerovať podľa teba? No, <clears throat> keď vezmeme túto základnú triádu v podobe sloboda, e, rovnosť a spravodlivosť, spravodlivosť no. Eh, no tak jej výsledkom v podstate je dôstojné prežitie človeka. Hej? Dôstojnosť. Uh mhm. -huh. No a podľa úrovne, v akej sa tá spoločnosť nachádza, no tak tak dôstojne je schopný ten človek prežiť. Ty si to predstav aj taký veľmi pekný príklad je strom. Hej? Čo je vlastne rozhodujúce a čo je následok v takejto triáde? Máme tu otázočku, takže skúsime sa spojiť eh, s našim hostom, kto nám, kto nám volá. Nech sa páči, halo, halo. Kto volá? Halo? Počujeme sa? A skúsime ešte. Chcem sa opýtať takú vec. Nech Počúvaj, pán Lukašik? Áno. Áno, je, počúva pán Lukáček, áno. Chcem sa pýtať, eh, no, to poďakovať hlavne za, za vaše prednášky, to sú lepšie ako na univerzite. Ďakujem pekne. A, <clears throat> a druhá vec, e, v dvoch rovinách. Ja si všetko nepamätám, len pamätám si z, z rozhovorov starších ľudí, ktorí mali 50, 60, 70 rokov. Od 45. do 5. roku sa hovorí o tom, že vtedy ani neboli počítače a v štátnej správe celý systém infraštruktúra štátu vedeli, koľko potrebujú doktorov, chirurgov, e, proste v každej profesii. Dneska máme počítače a nikto nevie, koľko koľko potrebuje, to je prvá rovina. Druhá rovina, či pán Lukašik má okolo seba ľudí, alebo sa zaoberal tou myšlienkou, že keď e, máme tie alternatívne médiá a máme ešte nejakých odborníkov, či už ako pán Zábojník, to len tak ako budem e, dávať právnikov, ako je pán Drgonec, alebo ľudí, ktorí sú aj perzekovaní, napríklad ako pani Krajníková, či títo ľudia, alebo aj vy, ste sa nezamysleli nad tým, že keď čo sa týka ústavy, e, že mohol sa na, e, pán Drgonec ako profesionálne napísať ústavu a dať nejak e, pre občanov na pripomienkovanie. Právnici mohli vypracovať rôzny systém, že či to není náhodou zámer, alebo tí ľudia nie sú schopní nejak štruktúrálne pracovať tak, aby jednoducho ten systém neskolaboval, keby prichádzali zmeny. Povedzme, ja neviem, teraz je dva roky do najbližších volieb, e, či by pán Lukášek vedel povedať napríklad, že či sa to dá skýnuť za jeden rok, pripraviť také štruktúrálne zmeny. Aj v súdnictve, aj povedzme, ja neviem, no, títo, jak sa volajú, prokurátori a tak ďalej. Aby sa, aby sa jednoducho vyčlenili tí zlí od, od dobrých, alebo proste, lebo všetkých vyhádzať nemôžeme, lebo nemáme na to kapacity. Takže minulosť od 45. do 89. roku nemali počítače a vedeli, koľko potrebujú, aké fachmanov a súčasnosť. A prečo sa iba tak iba rozpráva, ale tí, ktorí jednoducho by to vedeli dať na papier alebo vedeli pripraviť nejaké štruktúrne zmeny, tak to nerobia. Ďakujem pekne. No, no. A dúfam, že príjete na budúce. <laughs> Ďakujeme veľmi Ďakujem. pekne e, za zavolanie, za otázku. Eh, pán Lukášek určite, určite odpovie. Ďakujem, že nás počúvate aj za ocenenie, ale to určite Dušan povie aj za mňa. E, tak nech sa páči. No, ak pôjdeme trošku do minulosti, <clears throat> tak ešte na začiatku, alebo v polovici 20. storočia bolo temer 80% e, ľudí, ktorí žili na vidieku. Hej, až po vojne došlo k koncentrácii do miest. No a pre mňa bolo vždy zaujímavé vidieť, že na tej dedine boli prirodzene múdri ľudia. Mm. Oni vôbec nemuseli mať e, univerzitné vzdelanie, no ale mnohí e, ľudia sa k ním chodili radiť, vedeli im e, povedať asi, ako sa treba rozhodovať. Čiže ja plne chápem tú otázku asi tak, že naozaj aj po vojne bolo ešte kopec ľudí aj v úradoch, ktorí mali túto prirodzenú vlastnosť a boli schopní rozhodovať na základe faktov, mali dostatočnú integritu na rozhodovanie. No a <clears throat> nejakým spôsobom tá spoločnosť napredovala. Hej. No teraz prišli presne ako hovoríte počítače, ale čo prišlo? No e, neuveriteľné množstvo zákonov to, čo volá, kedy riešil zdravý sedliacký rozum, tak dneska sa vám hlava zamotá, čo všetko vedia právnici vymyslieť. Hej? Čiže poviem príklad e, najnovšie, <clears throat> kde si v Európe niektorý súd rozhodol, že ak sa dvojica zobrala v zahraničí, e, No a ak to právo u nás neplatí, tak či tak to musíme rešpektovať. No ale není to zase plná rešpektácia. Ja keď som si prečítal, čo všetko no, vlastne z hľadiska európskeho práva sa musí rešpektovať, čo sa nemusí, no to normálny človek nemá ako chápať. Hej. To sú úžasné právnické formulácie. No a celý je v podstate jednoduchý život sa zmenil na zložitý systém, ktorý vy nemáte schopnosť naštudovať. To sa nedá. Hej. A môžete sa len modliť, že neprekročíte zákon tak, aby vás začal kdo si postihovať. Hej. Čiže <clears throat> stratili sme taký, taký normálny prístup k životu, čo u nás sa volalo zdravý sodliacký rozum z jednoduchého dôvodu. Ten sedliak volá, kedy musel vyžiť z lesa a z pola. Hmm. Bol sebestačný. Hej síce nebol vo všetkom absolútne zručný, ale vedel si poradiť. Hej. Keď sa pozrete na <clears throat> slovenskú drevenicu, no tak ja vám garantujem, že svojou architektúrou, konštrukciou splňa kritériá, ktoré dala Európska únia na budovy pre rok 2050. Hej. Ale musíte dodržať tie zásady. Bola funkčná, bola energeticky úsporná a <clears throat> využívala prírodné zdroje. Hm. Hej. Čiže e, tí naši predkovia sa naučili zákonom prírody, aj keď ich nevedeli pomenovať fyzikálne alebo matematicky, ale ich rešpektovali. No a teraz e, prišla doba, <clears throat> že kde si v ústredí nám diktujú zakrivenie uhoriek, nám diktujú, ja neviem, aké detaily, no a človek sa iba smeje. Hej. To už není normálne. Posledne bol veľký vynález eh, tie zátky na, na plastových flašiach. No. Hej. No. no a s takýmito vecami sa zaoberajú hoci, by mali riešiť systémové veci. Presne to, o čom sa tu nabavíme. No a <clears throat> ten problém, ktorý ja osobne vidím, je, že mnohé spoločenské systémy skutočne boli transformované mimo ich reálne poslanie. Najkrajšie to vidno na zdravotnom systéme. E, zajacové zákony v 2004 zmenili <clears throat> celé zdravotníctvo e, z systému, ktorý riešil verejné zdravie, no tak ho zmenili na tovar, na individuálny tovar, zdravia človeka, no a s ním sa obchoduje. Čiže dneska je zaujímavý chorý človek, ktorý ale nezomre, ktorého treba furiečiť. To je celé. Hej? To je biznis model. No a tam treba vidieť aj to, čo sa udialo posledne, <clears throat> že pán šéf Slovenskej akadémie vied nakoniec prehlásil, že tie analýzy vakcín, čo robili, nerobili kvôli bezpečnosti, ale rozhodujúcou motiváciou bolo ano. E, podklady pre politické rozhodnutie. Dušan, máme ďalší telefonát, nech sa páči. Halo, halo. To nám... Halo, nech... Počúvame. Dali Christian z Viedne a súčasne sa ďakuje, že máme ešte takých goliášových duchov medzi nami na Slovensku. Mm. A Ďakujem vám za celé tie relácie, takú skôr, e, zniží sa hodnotná. A moje otázky sú k, tomu, k tejto téme. E, pán mm, e, host spomenul, že si všimol, že sú zbytočné tie masmediálne komunikácie a, a tie sociálne nižšie sklady sa školy. Áno. A ja by som k tomu doplnil takisto manažerov a ekonomikov. Moja otázka je, Prosím vás, čo prinieslo mm, prinesla tá ekonomická veda pre skutočné hospodárstvo. Mm. Uh, pop, poprosím vás, uh, ste sa, strácate sa nám, veľmi sa nám sekáte, zatiaľ ne počuli len... Zatiaľ sme počuli len otázku ohľadom eh, masmediálnej komunikácie, že kto to vymyslel toľkých ľudí, toľko škôl. A potom management, v akom zmysle? No. A teraz je to lepšie? No, eh, skúste pokračovať. No, dobre, ja, tá otázka je, že prečo sú ekonomické školy, ekonomické vedy, ktoré nič neprinesli pre skutočné reálne hospodárstvo, maximálne tak vznik burie, búrs, a ich, špekulant, a ich na špekulácia. Ako aj to z, hm, z, automatické e, zisky na hm, e, milý e, rozdiel v menách. To je jedna otázka, teda, že čo skutočne, ja by som zakázal e, aj, aj, aj tie ekonomické, čo to je za veda? To je žiadna, to je výmysel. A druhá ešte, ano. že s tým zdravotníctvom, čo tí ekonómovia priniesli, to nikdy nevie povedať a to súboval, to, že zruší e, e, zdravotníctvo im rôzne, aby boli z toho privátne zisky. Tu v Rakúsku je to už e, zrušené, tiež bolo všelijaký. A už je jedna. A neviem, ako to Nemecko, ale určite No, dobre, už sa nám zase strácate e, v tom sekaní. Takže uh, tieto dve otázky sme ako si uh, uh, našli uh, ohľadom masmediálnej komunikácie a ekonomiky um, ako nie vedy. Takže uh, pán uh, Dušan Lukášik uh, povie svoj názor. Nech sa páči. Ďakujeme, že ste zavolali. Uh, počúvajte nás aj naďalej a myslím si, že uh, ak by ste mali nejakú otázočku, uh, v takomto prípade lepšie napísať. Ďakujem veľmi pekne, že ste našimi poslucháčmi. Dovidenia. Nech, Dušan, nech sa páči. No, k tej masmediálnej komunikácii asi toľko. Aj bola kedy, keď nastúpila televízia, tak si mal celé štáby, aby to zaistili, či už z hľadiska hm, dramaturgie a, ja neviem, obsahu, technicky. Dneska vidíš sám, že za istých okolností vezmeš mobil a máš živé vysielanie priamo No. Čiže tie technológie to úžasne e, zjednodušili, zároveň ale tak vytvorili celé spektrum tých komunikačných prostriedkov, no a preto vznikol nejaký obor masmediálnej komunikácie, kde sa skúma, aký mix je účinný na človeka. Hej? Mm. No, ja tvrdím nasledovné. Hej? hodne sa zmenilo postavenie a funkcia novinárov. Ne? Ak vola, kedy ten novinár naozaj musel naštudovať celú tú problematiku a nejakým uh, racionálnym spôsobom informovať verejnosť, no tak dneska, ak mám nejaký produkt alebo mám firmu, e, No tak e, ja už pomaly nepotrebujem novinára na to, aby informoval o mojom produkte, pretože si viem takýto materiál zostrojiť a dokonca si dovolím tvrdiť, že za istých okolností kvalitnejší. A tá mediálna časť už len dotvára celú no. záležitosť. Hej? Čiže sa to ohromne zjednodušilo, zrýchlilo, no a samozrejme závisí od typu produktu, ktorý máš. No tak eh, takú, taký marketing si zvolíš. Hej? No, čiže čo sa týka masmediálnej komunikácie ako kompletná univerzita, ja osobne si myslím, že je to prehnané. Hej. Pokiaľ nevytváraš nové technológie masmediálnej komunikácie, čo je úplne iná kategória. Hej. Ale toto častokrát vidíš aj na tých absolventoch, že oni len tak po vrchu idú hej, čo si mm. vezmú, čo si publikujú, čo si recyklujú. No a je tu na ohromné množstvo recyklovaných informácií, ktoré nemajú žiadnu pridanú hodnotu. No a teraz je už len otázka, prečo a z čoho títo ľudia žijú. No a zrazu vidíš, E, že tu sú Sorošové nadácie, tu je USAID z Ameriky, tu Angličania financujú, najnovšie Európska únia financuje takéto všelijaké mediálne výstupy, ktorých úlohou je ovplyvňovať vedomie ľudí. Hej? Čiže <clears throat> je otázka, dokedy toto vôbec spoločnosť je schopná akceptovať. Hmm. Čiže e, tam však nakoniec u nás vznikol zákon, tuším, pán Gašpar ho inicializoval, kde e, pokiaľ ty robíš tieto aktivity v mene cudzej mocnosti alebo v záujme a za prostriedky, no tak to môže byť dokonca trestným činom. Hej. Mm -hmm. Čiže tá spoločnosť sa bude brániť takýmto záležitostiam. No, ja netvrdím, že masmediálnu komunikáciu nie je potrebná, však aj tu sme Hej, to je nejaká forma mediálnej komunikácie. Ale <clears throat> sú to dneska celkom iné súvislosti. No a investovať čas 5 rokov do štúdia a rozprávať si a filmovať a ja neviem čo všetko. No mne sa to zdá príliš, príliš drahé, aby to štát financoval. OK, Dušan, a k tej druhej otázke o ekonomie po chvíľočke. zaujímavé otázky, za to, že nám eh, telefonujete a teraz pán inžinier Dušan Lukáši, kandidát vied, nám odpovie na otázku, druhú otázku nášho pána poslucháča z Viedne, vidíte, takže aj zo zahraničia. Dušan, odpovedali sme na masmediálnu komunikáciu a teraz čo tá ekonomia? Uh, hýbe svetom, ale mm, žiaľbou nepovedal počuli sme veľmi presne, čo vadí nášmu poslucháčovi, tak skús povedať niečo o ekonomike ako, alebo ekonomii, štúdium ekonomie ako takej. No, čo sa týka ekonomických vied, tak <clears throat> no, skutočne koniec 20. storočia, začiatok 21. je taký prelomový aj v ekonomických vedách. Jednoducho odchádza sa od toho jednoduchého modelu ponuka a dopyt, ano. pretože to zistenie je pomerne e, zaujímavé. E, tento zákon platí len v úzkom rozhraní alebo v úzkých limitoch rovnovážneho stavu. No ale ekonomika je v podstate vyjadrením toho, ako sa človek správa. Inými slovami podlieha teórii chaosu, mm. chaotickému. A navyše je to komplexný adaptívny systém. Hej? Čiže my, ako ľudia, sa adaptujeme na tie vonkajšie podmienky, ktoré možno sami vyvolávame. Hej? Čiže <clears throat> sú také publikácie od Paula Ormeroda z 94. roku, ktorý rovno napísal, že ekonomika 20. storočia zomrela. A je potrebné proste vypracovať úplne nové modely a nové chovania. No a to krásne vidno hm, teraz na tých eh, nových prístupoch ekonómov, ktoré zapracovali či už teóriu chaosu alebo týchto komplexných adaptívnych systémov. No a konštruujú sa trhy, ktoré keď sa racionálne spravia, kde je doriešená je otázka, povedzme, tej korupcie a všetkého, čo s tým súvisí, e, no tak tie trhy sú funkčné, vysokoproduktívne. To ale, čo my sme zistili, je, že momentálna prax e, potiera zistenia, ktoré boli dávno spravené, ktoré boli správne, no a tým, e, že ich potreli, no tak vyvolali krízy. Mm-hmm. To krásne bolo vidno v roku 2008, kedy tzv. Glastiglo zákon, ktorý riešil konflikt záujmu medzi investičným a spotrebným bankovníctvom, no tak zrazu bol zrušený. Tento konflikt záujmu sa preniesol. Ten sa preniesol potom do morálneho hazardu, No a zrazu bolo ohromne veľa hypoték, ktoré nakoniec sa ukázali, že sú nekryté, vyvolala sa kríza. No a v 2008 bola veľká finančná kríza. No a to je, to je presne dôsledok eh, toho, že sa nerešpektujú už poznané zákony. Hej. Čiže ja naopak si myslím, že ekonomika je potrebné ju študovať, je potrebné ju chápať. No ale ten rozdiel ja vnímam stále v tom, že pokiaľ sa nevyrieši problém korupcie, no tak dovtedy nevyriešiš problém ekonomiky. Hej. Znova sa vrátim k tomu systému hodnot. Ak ty narušíš spravodlivosť, lebo v tam, tom je problém korupcie, e, no tak narušíš aj rovnosť, narušíš iniciatívu a poklesne ti sloboda. Mm. Tak toto funguje. Hej. Čiže eh, z hľadiska nás ten vysoký stupeň korupcie, ktorý je u nás dneska meraný na 49 bodoch, že nakoniec eh, ten zákon o samoamnestii, to je, to je inovácia <laughs> v práve, o akom sa nám nesnívalo. Hej. No tak tá len potvrdzuje toho, že ideme týmto smerom. Hej. No a viac menej aj vyšetrené korupčné kauzy, bolo konštatované, že sú premlčané. Tak toto je. Hej. Čiže <laughs> tá spoločnosť sa nevie očistiť. A dovtedy, kým sa neočistí, no tak čo ten mladý človek? No, tu mám potlačenú iniciatívu, tu nemám slobodu, no tak sa pozerá a ide tam, kde ju má. Hej, teraz má voľný pohyb pracovnej sily, no tak ide tam, kde tá spoločnosť má tieto základné veci vyriešené. A ja sa vôbec nedivím týmto ľuďom. Hej. Čiže tá ekonomia vo vzťahu e, k tým hodnotám a k tomu, v akom stave máme právny štát, ktorý deklarujeme, že ho máme, e, no tak, tak sa potom aj ľudia chovajú. To, no. je, to je vážny súvis. Dobre, Dušan, ďakujeme. E, verím, že e, nášho posluchača sme uspokojili s touto odpovedou. Ak e, by ste chceli trošičku, no a máme tu ďalší telefonát, ďakujeme. Takže nech sa páči, Dušan. E, áno, a máme tu ďalší telefonát, ďakujeme. Nech sa páči, počúvame vás. E, Aj, dobrý Dobrý večer, pozdravujem vás obi dvoch. Vynikajúca, perfektná relácia. Ďakujeme. Počúvam vás pravidelne. A môj príspevok je takýto. Ja tu už párkrát som telefonovala do rôznych takýchto relácií, kde bolo možno sa vyjadriť k zdravotníctvu. Robila som v rozvetovej nemocnici, takže veľmi ma to mrzí, a pamätám si, v Lani v jese, no pred Vianocami to bolo, keď pán Vysolajský, keď štrajkovali lekári, že či vôbec nastúpia do zamestnania, či vôbec bude mať došetrovať našich pacientov, povedal na drzovku, alebo už ako to nazvem, že súkromné poisťovne, neviem, či to bola dôvera alebo Unión, do Holandska 20, 20 no, miliónov sa vyviezlo akcionárom. No ja, ja neviem, ja nie som ekonóm, nie, nemám vysokoškolské vzdelanie, ale ja to nechápem ako z kde sa odvádzajú povinné odvody zamestnancov do zdravotnej poisťovne, ako si môže súkromná poisťovňa vyviesť milióny von. Keby to bola poisťovňa súkromná, kde si pripoistí pacient mimo toho, čo je povinný odvázať, aby mal nadštandardnú opateru, keď sa dostane do nemocnici. To chápem, ale aby to bolo z toho povinného, čo musia všetci zamestnanci odvádzať, no ja nechápem, či to v inej krajine niečo takéto existuje. A pamätám si, neviem, v ktorom roku to bolo, keď to pán Fico vtedy navrhol, zákaz ziskov súkromným zdravotným poisťovniam, vtedy opozícia, pamätám si presne, ako pán Sulík vystupoval, to dali na Európsky súd, že zakazuje súkromníkom zisky. A ten súd vtedy náš štát vyhral. Čiže mm. mrzí ma, že sa to neurobilo, aby sa to proste stoplo, ak je to raz zdravotné poistenie povinné zo zamestnania odvádzať každému, či je to živnostník, či je to minister, či je to lekár, ktokoľvek, policajt, žiadne zisky. A ešte by ma zaujímala jedna vec, pretože dakedy vznikali ako huby po daždi tie poisťovne, si pamätáme za zajaca, neviem, či ich nebolo 12 alebo 13, že koľko sa od, za tie roky v podobe ziskov z nášho štátu vyviezlo do tých určitých západných vyspelých demokracií. Či my máme chovať niekoho, z východnej Európy, kde sme ozaj tí ľudia, ako ste povedali, so zdravým sedliackým rozumom, ktorí tu po vojne vybudovali, ktorí si domy nastavali, ktorí pôdu obrábali, ktorí boli sebestační potravinovo, mali sme fabriky, obchodovali sme, vyvážali sme. Teraz čo máme z našej ekonomiky? 15%. Nemáme mhm. už takmer nič. Takže mňa by zaujímal váš názor na toto a ozaj veľmi pekne zo srdca vám ďakujem za takéto relácie. Ďakujeme veľmi pekne aj my za to, že ste zatelefonovali a povedali od srdca to, čo cítite, pretože tak je to správne, naša relácia je interaktívna, sme tu pre vás, aby ste takéto uh, svoje názory povedali. Samozrejme, mnohí sa s môžeme stotožniť, mnohí nie, a čo sa týka zisku zdravotných poisťovní, ale na druhej strane, keď sa aj platíme, na čo potom ideme do lekárne a musíme platiť, na čo ideme k zubárovi a musíme platiť, keď si platíme zdravotné poistenie. Ale Dušan, e, otázka bola na teba, nech sa ti páči. Ja. no tu je <clears throat> dôležité presne to štúdium ekonomiky. Hej. V povinnom poistení nie je trh Ne? Inými slovami, no, poisťovní, kde sú poistení povinne, ne? Ehm, títo poistenci, tak neexistuje trh na poistnom systéme. A cez to všetko my tu máme kvázi trh, troch poisťovní momentálne, pokiaľ možno štyroch. Hej. No ale to nemá žiadnu logiku. Ale sú dva systémy môžeš mať aj viac poisťovní, ale skutočne, keďže není trh, nemáš ako tvoriť zisk. Mm. Čiže vtedy sa zavádza tzv. správcovský fond, hej, to je suma zvyčajne na úrovni 2-3% z prijatého, z ktorého sa potom hradia náklady na prevádzku hej, celého z toho systému, ale nemáš možnosť skutočne vyberať zisky. No a to dáva logiku. Hej? No. Čiže ja som si dovolil napísať ministrovi Šaškovi potom, ako som vypočul, vypočul e, pána Andrášiho, ktorý ako NKU preverovali celý zdravotný systém, tak na tej systémovej úrovni tam ja vidím tri zdroje kade tie peniaze idú mimo. Ne? Ten prvý je presne tento, o čom hovorila pani. To znamená, na úrovni poistení nemáš, nemáš trh. Ne? Čiže nemôžeš vybrať zisky za normálnej ekonomiky. A zase si pritom či skutočne tu na prokuratúra hliada právo alebo nie. Hej? Však to je otázka právna potom. Tá druhá časť je, že dneska máš majiteľov, ktorí vlastnia poisťovňu, ktorí vlastnia distribučné spoločnosti, ktoré vlastnia lekárne, ktoré vlastnia nemocničné zariadenia, či už priamo nemocnice alebo ambulantné. No a tam je konflikt záujmu. Čiže ty, keď pošleš peniaze do poisťovne, tak od toho majiteľa na ňom závisí, z ktorej časti si tie peniaze vyberie. Hej? Mm. Hm. Čiže nemôže byť za normálnych okolností, aby jeden vlastník mohol mať horizontálnu a vertikálnu integráciu systému. To nejde. No ale u nás to ide. To je druhý veľký zdroj neefektívnosti. No a tretí, e, to je nefunkčný úrad dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou. Ty keď pôjdeš k tomu lekárovi, no tak ty si v postavení Jóba a, a lekár má postavenie Boha. Hej? No a nejde to spraviť tak, že každý si vyštuduje lekárstvo a bude rovnocenný. Toto musí hliadať úrad dohľadu, že skutočne v tom štatistickom slova zmyslu, lebo však aj lekár má právo na chybu, ale že skutočne sa chová korektne a tých ľudí lieči. No ale čo chce kapitál? No maximalizovať výnosy. No a maximalizuješ výnosy vtedy, keď liečiš, ale nevyliečiš, neodstrániš príčinu. Ty potrebuješ v tomto systéme pacienta, ktorý sa ti opakovane vracia. To veľmi pekne doktor Hnízdil ukázal. Mhm. Hej? Čiže <clears throat> tu na, zaprvé e, je tu systémovo zle nastavený systém, to je prvá vec na úrovni zákona. No a druhá vec je, že skutočne úrad dohľadu viac menej nefunguje a vidno to na tzv. odvrátiteľnej úmrtnosti. Sme tretí najhorší v Európe. No, čiže tam je to celé zakliaté. No a keď ideš na to ekonomicky, No tak tak, ako tie moje analýzy hovoria, že index korupcie je v podstate rizikovou prirážkou, tak dneska môžeš povedať, že približne polovica peňazí, ktoré ide do zdravotného systému, nemá protihodnotu reálnu. Ja nehovorím, že sú ukradnuté, ja hovorím, že nemajú protihodnotu. Hej? Mm. To, čo zdeklaroval Andráši v tých debatách, no tak to už musí stačiť na to, aby volák dokonal. No ale tu na nikto nekoná. Hej. Čiže <clears throat> si vezmi, že len z verejných peňazí tam ide 10 miliard a zo súkromných údajne 2 miliardy. Čiže bavíš sa možno o 5-6 miliardách, ktoré nemá protihodnotu. No a my tu robíme konsolidáciu na úrovni 2 miliard a 6 miliard nehávame takto hej, v lufte. A nie je spokojný lekár, nie je spokojný pacient a samozrejme ani kapitál, lebo ten chce mať viac. Jasne. A pani sa pýtala, či existuje takýto systém aj niekde inde, alebo je to len u nás? No, <laughs> dneska je to pomerne jednoduché, pretože tie kritéria zadáš do umelej inteligencie a vyháže ti všetko. Hej? Čiže uh mhm. -huh. ja som sa toho otázku zatiaľ nezaoberal nejak vážne. Ja len viem, že sú to systémové chyby, a je úplne jedno, či to kde si existuje alebo neexistuje. Hej. Z hľadiska princípov ekonomiky je tu systémová chyba, ktorá nás stojí ročne miliardy. No a dovtedy, kým sa nevyrieši, tak je úplne jedno, či kde si to je, alebo to není. Hmm. Jasné. Dobre. Ďakujeme veľmi pekne, Dušan. Náš čas sa chýli, chýli ku koncu. Máme ešte nejaké 2,5 eh, minúty. A, eh, takže eh, čo k dnešnej téme systému hodnôt a spoločnosti, ako ďalej, čo by si chcel dodať a samozrejme už potom na záver aj rozlučiť sa s našimi poslucháčmi a veríme, že aj na budúce prídeš, pretože tá je odozvy na tvoje na tvoje slova, na, na tvoje znalosti tu boli veľmi zaujímavé. Tak nech sa páči, Dušan. No, e, sme si povedali tú funkciu štátu. Ano. A skutočne to rozhodujúce je, aby sa maximalizovala tvorba ľudského kapitálu. Mm -hmm. No a vieš maximalizovať vtedy, keď zaistíš reálnu spravodlivosť, to znamená, opreš sa o objektívne zákony, ktoré fungujú, to znamená tie tzv. transcendentné pramene práva. To je prvé, čo je potrebné urobiť. Inými slovami, musíš odstrániť korupciu. Hmm. Kým nedôjde k tomuto, tak tá spoločnosť sa nepohne. Žiaľ. To si musia uvedomiť naši politici, nech už sú vpravo, vľavo, progresívne, konzervatívne, to je úplne jedno. Nož ale, eh, keď budeš analyzovať, tak my máme korupciu v kultúre však tie odpustky nebolo nič inšie, iba obyčajná korupcia. Prvý, čo proti tomu vystúpil, bol Jan Hus. Už dávno vzniklo protestantské hnutie. No ja neviem všetko. A keď budeš analyzovať Európu, tak skutočne zistíš, že tam, kde je pôvodné obyvateľstvo protestantské orientované, no tak tam je najnižšia úroveň korupcie. To je štatistika. Dobre, E, Dušan, e, ja osobne ďakujem ti veľmi pekne za tvoje um, návštevu, za to, že si opäť prijal um, pozvanie do našej relácie nám do duše. Vám, milí poslucháči, ďakujem veľmi pekne za pozornosť a za vašu aktivitu. Mali sme tu e-maily, mali sme tu e telefonáty, e veľmi milé a krásne oceňovanie hlavne Dušanovej práce. No a verím, že budeme môcť a o niečom hovoriť a že budeme naozaj môcť o čom hovoriť aj o dva týždne, pretože situácie sa vyvíjajú a verím, že nájdeme, nájdeme odpovede aj na niečo iné ako doteraz. Takže my, e, my vám prajeme, prajeme vám príjemný večer a buďte nám verní a aj do počutia a chcete niekedy aj dovidenia. Pekný večer prajem, dovidenia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.